Basahin ko po yung verse 1 up to verse 12. Tayo pong lahat ay tumayo. Up to verse 6. 1 to 6 lang po. 2 Peter chapter, uh, chapter 2, 1 to 6. But false prophets also rose among the people, just as there will also be false teachers among you Who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. Many will follow their sensuality, and because of them, the way of the truth will be maligned. And in their greed, they will exploit you with false words. Their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to pits of darkness, reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with seven others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Verse 6, And if he, and if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made an example to those who would live ungodly lives thereafter. Tayo po'y manalangin. Muli aming mapagmahal na Diyos, mapagmahal na Ama, lubos ang aming pasalamat, bigyan niyo muli kami pagkakataon, buksan namin ang banal na kasulatan, makinig sa inyo, at humingi kami ng gabay mula sa Banal Espiritu. Bigyan kami ng karunungan upang maunawa namin ang aming binasa at makakuha kami ng mga lesson na dapat namin tandaan at ipamuhay. Salamat aming dakilang Diyos pagkat dito po sa Hope Baptist Church ay patuloy na pinapangaral ang iyong banal na kasulatan. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsipo. Tayo po na sa chapter 2 na po ng 2 Peter. At dito sa chapter 2 ay pag-usapan natin yung mga tao na sumisira ng panampalataya. Mga tao sumisira ng gawain ng Panginoon mga tao na sumisira sa pangalan ng ating Panginoon. Sumisira ng pangalan ng ating Panginoon. Remember the faith of the false prophets. Last Sunday, remember the faithfulness of the faith. Pinakita ni Peter kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay gawa ng mga banal na tao, mga taong nagsisi ng kasalanan, sumampalataya at sumunod kay Jesus ito yung mga taong ginamit ng Diyos para isulat ang banal na kasulatan, guided, led by the Holy Spirit. At nakapag-produce sila ng ano? Anong klaseng aklat? Holy Book, Holy Bible. Pag sinabi natin Bible, yan po'y Biblios, many books, para sa library. At ang natutunan natin ay 66 books. Yung Bible po ninyo ay 66 books. Hindi po dapat yan sobra o mababawasan. Pag yan ay sumobra, yung iba dyan ay mali. Pag kulang yan, hanapin yung iba. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Ilang authors yan? Sabi nila 40 plus authors. Ilang taon bago na kompleto yung Biblia? 1,500 years. Hanggang ngayon, nag preserve pa rin ang Biblia. Bakit kailangan natin ipagmalaki ang Biblia natin? Bakit dapat natin patuloy na basahin pag-aralan ng Biblia? Pagkat ang salita ng Diyos, ang paraan para ma-detect natin, malaman natin yung mga nagtuturo ng mali. Pag hindi natin alam ang Biblia, matuturuan tayo ng mali at paniniwalaan natin ang mali. Salamat may Biblia at napreserve ng ating Panginoong Yesus. Wala pa tayo may Biblia na hanggang ngayon may Biblia. Mawawala tayo sa mundong ito, may Biblia pa rin. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa Matthew 24, Heaven and earth will pass away, but my words, what? Will continue, will remain. Remembers the faith of the prophets. Pag alam po natin ang Biblia, madali natin ma-detect yung mga false prophets. Tingnan natin ang kanilang panampalataya. Naalala niyo panampalataya ang tinuro sa atin ni Peter? Ano panampalataya natin? Precious. Pure. Perfect. Protected. Ano pa? Progressive. Permanent. Yun yung panampalataya natin, natin na, pag, na napag-aralan natin. Pagkat kung alam mo yung panampalataya ninyo, malalaman natin yung mga maling panampalataya. Ano po sabi ni Albert Moller? Tingnan po natin sinabi ni Albert Moller. Today's church cannot remain faithful if it tolerates false teachers and leaves their teachings uncorrected and unconfronted. Paano ko malalaman ang church ay tapat sa Diyos? Sabi ni Albert Moeller, kailangan silang i-correct, i control yung mga post teachers, huwag natin silang i-tolerate, yan ay pagpapakita ng katapatan sa Diyos at katapatan sa salita ng Diyos. Ngunit ko ang mga churches, hindi nila pinapangaral, hindi nila kinuturo, yung mga nagtuturo ng mali, hindi natin sasabihin yung kanilang na mali sa ating mga members, delikado po yun. Kinakaya natin ang katotohanan. Nakaraan lang po na dalawang linggo na kung saan yung ating Pangulo, pinangalanan niya yung mga generals na involved sa droga. Maraming natuwa, maraming nagalit, maraming hindi alam kung anong yung totoo, kung totoo talaga o hindi. Pero kung yun ay totoo, dapat lang banggitin ang kanyang pangalan. Pagkat marami silang pinama, pinahamak na buhay mula sa droga. Di ba? Hindi takot ang ating Pangulo para ipangal banggitin niya yung mga pangalan ng mga generals. Pero kung yun po ay hindi tama, sa korte na lang sila magkita. Tayo rin po, minsan kailangan natin banggitin yung mga nagtuturo ng mali para palalahanan yung mga members, ito yung mga tao, ito yung mga grupo na dapat natin iwasan. Tignan po natin yung, umpisahan po natin yung pananampalataya ng mga false prophets. Sabi sa verse 1, tawagin natin yan different faith, ibang pananampalataya. But false prophets, also arose among the people, just as there will be false teachers among you. False prophets, false teachers. Obvious naman eh, no? Ibig sabihin, mali yung kanilang panampalataya. Iba yung kanilang panampalataya pagka tinawag sila ni Peter na ano, false prophets at false teachers. Kung meron true prophets and meron true teachers, meron din false prophets at mga false teachers. Noon may mga propeta totoo. Nung nagawa na yung Bible, wala na po mga propeta. Tapos na po yung trabaho ng mga propeta nung nakompleto na yung Biblia. May mga teachers pa rin ngayon. May mga nagtuturo, may mga teachers na totoo. Ngayon po may, may mga tinatawag na false teachers. May mga nagtuturo na maling pananampalata, maling panampalataya. Hindi ka dadalhin sa langit, kundi dadalhin ka sa impyerno. Different faith, ibang-iba kanilang panampalataya. Kung meron tayong Biblia, buksan po natin sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Saan ang galing yung false faith, different faith? Bakit nagkaroon ng false prophets? Bakit nagkaroon ng false teachers? Tignan niyo po sa verse 6, Galatians chapter 1, verse 6. I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even, verse 8, if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be a curse. Si Pablo, galit din siya sa mga false teachers, false prophets, pagkat ang dala nila ay false gospel. Pag maling gospel ang kanilang dala, yung makikinig sa kanila, yung maniniwala sa kanila, magkakaroon ng maling panampalataya. Different faith, pagkat yung kanilang mensahe ay different gospel. At yung gospel na yun, hindi mula sa Diyos. At sabi ni Pablo, He is to be what? A curse. Sumpain sila, hatulan sila sa kanilang ginagawa. At sabi nga ni Pablo, kung kami mismo, kami mga apostles, o yung mga angels, nagdala sa inyo ng maling gospel, maling panampalataya, let him be cursed. Let him be a curse. Okay? Nawala yung ating mic. Balikan natin yung ating talata. Verse 1, different faith. Different faith. False prophets. Dito sa sa atin, maraming mga false prophets o false group, no? Bati nito. Ah. Ito lang kayong mic gamitin ko. Sa atin, may mga obvious na nagtuturo ng mali. Nabanggit ko na rin po sa inyo doon, ito yung mga Mormons, Jehovah Witnesses, Seventh-day Adventists, Roman Catholic, dating daan, Iglesia ni Cristo, yung kay Kibuloy, the Kingdom of the Lord Jesus Christ, at marami pang iba. Yan po yung kanilang gospel po yung mali, ang kanilang panampalataya po mali. Okay? Pero mamaya, makikita niyo ilan na mukha, ito naman yung mga nasa umbrella ng Christianity. They claim they are Christians. Pero pag chinek mo yung kanilang panampalataya, yung kanilang katuruan, napakalayo sa salita ng Diyos. Pangalawang pananampalataya ng mga false prophets, not only different faith, ito ibig sabihin ng false prophet according to Jeremiah. Tingnan niyo yung mukha niya. Yan. Sa Jeremiah 29, sabi ni Jeremiah, Because You have prophesied when, when I did not send you, and because you caused my people to believe in a lie, you and your descendants will be punished. Ito mga false prophets ay hindi galing sa Diyos. Ito yung mga manggagawa ni Satan, ng mga demons, ng mga fallen angels. Okay, hindi sa, sa Diyos yan. Kung ang ating dakilang Diyos Nagtatanim siya ng mga true preachers, true teachers. Nagtatanim din ng kalaban ng mga false teachers, false pastors o preachers. Ano ginagawa ng mga false prophets? Nagtuturo sila ng kasinungalingan, maling katuruan. At ang future nila, what? They will be punished. Causing good people to believe lies. And ang ibig sabihin, ibig sabihin ng false prophets, ito, maaaring ba sa inyo ay masya. Sa next na mukha na ito, sino yan? Yan ang founder ng Hillsong. Okay? Mahal natin yung mga kanta ng Hillsong na iba. Pero yung founder nila, ito yung sinabi niya sa kanyang mensahe. Do you know take it all the way back into the Old Testament and the Muslim and you. We actually serve the same God. Allah, to a Muslim, to us, Abba, Father, God. Hindi po pareho si Allah, pati yung Diyos ng Biblia. Pagkat sabi diyan, nirepute siya. Eh. Sabi diyan, oh, they do blaspheme who say Allah is one of the three in the Trinity, for there's no God except one Allah. Yan ang paniwala ng Muslim. Walang Trinity sa kanila. There's only one God the God Allah, except one Allah. Ang paniniwala naman natin, we believe in Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Iba ang Diyos ng Muslim, iba ang Diyos ng Christianity, ng mga Kristiyano. Nakakatakot ang tao ito. Bakit? Sumasamba ka sa Diyos ng Allah, sa Diyos ng Muslim. Pagkat paniniwala niya, pareho lang tayo ng Diyos. Kaya yung mga Diyos na binabanggit nila sa pulpit, ibang Diyos sa Biblia. Okay? May danger sa tao na ito, si Brian Houston. At ang tao na ito ay prosperity gospel. Ang gospel nila, music. Kaya marami sila mga kanta. Pagkat yun ang kanilang paraan to reach out the lost through their music. Tandaan po natin, yung po'y unbiblical na gospel. Hindi music ang magliligtas sa atin, kundi yung buhay ni Jesus. Ayan po si Brian Houston. Naniniwala rin sila sa, sa pang katuruan, baptism of the Holy Spirit. Pag tinanggap mo na si Jesus Christ, kailangan i-baptize ka pa ng Holy Spirit. Paano ko malalaman na ikay baptize ng Holy Spirit? Pag ikay nagsalita ng ano, yung tinatawag na lang speaking in tongues. Okay? Yan ang kanilang paniwala. Nakakatakot makinig sa kanya pag binanggit niya yung God, binanggit niya yung Lord. Ibang Lord yung iniisip niya. Yung Lord ng Muslim. Kapareho lang natin. Delikado. Sabi ni John MacArthur, Only if the church hides its message and ceases to be what God designed the church to be, Can it make an unbeliever comfortable? Ito yung ginagawa nila. Bakit sila dumadabi? Kasi comfortable. Comfortable sa comfortable ka din sa kanilang church. Masaya, entertaining. He will, they will entertain you. Okay? May, may mga video sila na kung saan eh, pang showtime, pang idbulaga, hindi pang church. Kaya tatawagin ko to na different faith. Iba yung kanilang panampalataya. Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos, pero ibang Diyos ng ibang Diyos yung kanilang sinasamba. Yung Diyos nila katulad ng Diyos ng Muslim, si Allah. Nakakatakot tinatago nila yung tunay na mensahe to please men, not to please God. Kaya sabi ni John, John MacArthur, only if the church hides its message and ceases to be what God designed the church to be, can it make an unbeliever comfortable. Pleasing man, not pleasing God. Yan ang ayon kay John MacArthur. Another faith ng false prophets and false teachers. Ayon kay Peter, sabi dyan, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly, who will secret, secretly bring in destructive heresies. Ito yung mga tao makakapasok sa loob ng church, hindi nila ihayag yung mga maling katuruan, maling paniniwala. Magpapakilala muna sila hanggang sila'y maging famous maging popular. Pag sila'y popular na, lalabas na yung kanilang mensahe, destructive heresies. Okay? Will secretly bring in destructive heresies. Una, babanggit nila si Jesus, babanggit nila yung God, babanggit nila yung gospel, babanggit nila yung grace, babanggit nila yung Bible. Pero habang tumatagal sila, iba na yung mensahe nila, destructive faith mapapahama ka at tinatawag na heresies, maling katuruan. Nakatakot. Alam niyo, nang, ang, yan ang nangyari sa Germany nung naghari si Hitler. Napakabait niyan. Napakabait. Napakatalino. Nagpakilala siya nung naging famous siya, naging popular siya sa kanyang leadership. Unting-unti, unting-unti lumabas yung kanyang paniniwala. Di ba? Hanggang na-control niya na yung kanyang bansa at gusto niya kontrolin yung ibang bansa. Nagpakilala muna siya hanggang nakilala siya, hanggang lumaki yung, lumakas yung kanyang leadership, hanggang makontrol niya na yung mga leaders at ang kanyang mga tao. Ganyan ang gagawin ng mga false teachers, false prophets. Magpapakilala muna ng mabait. Una, sasabihin nila sila yung mga tupa. Pero habang tumatagal, naging asong lobo pala asong lobo. Kung meron tayong Biblia, ano sabi ni Jesus Christ? Sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Mismo si Jesus, nagbigay siya ng warning sa atin. At yung kanyang warning ay patuloy na warning para sa mga Krisyano. Sabi sa verse 15, pansinin niyo ba yung verse 15? Matthew chapter 7, Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing. Napansin niyo? Magpapanggap na krisyano yan. Ako'y tupa ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y krisyano din. Yung pinaniniwalaan yung Biblia, pinaniniwalaan ko din yan. Yung mga kanta ninyo, kinakanta ko rin yan. Magagaling silang magsalita. Ano sabi ni Jesus? Who come to you in sheep's clothing? may kasuotan sila na bilang tupa ng Diyos. Pero, inwardly, anong klase sila? Pero sa loob, regenus wolves. Wow, grabe. Asong lobo. Sasakmalin ka. Kakagating ka. Sisirain yung katawan mo. Sisirain yung kaluluwa mo. Revenus wolves. Paano natin sila makikilala? Paano ko sila makikilala? Sabi ni Jesus Christ, you will know them. Makikilala ba natin sila? Yes, sabi ni Jesus Christ, Jesus Christ, you will know them by their fruits. Pag mali yung kanilang katuruan, mali yung kanilang pamumuhay, sila yung mga false prophets, false teachers. Grapes are not gathered but from thorn bushes, nor figs from thistles are they. Yung puno ng mangga, malalaman mo mangga yan pag ang bunga niya ay mangga. Pero kung ang bunga niya ay bayabas, hindi puno mangga yan. Puno ng bayabas yan. So verse 17, so every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. You will know them. You will know them. Read the Bible. Study the Bible. Hear the Bible, you will know them. Destructive faith, sheep clothing, pero inwardly ravenous wolves. Wow, grabe. Naranasan na ba ito ng mga dalaga? May nanliligaw siya, napakabait. Nung sinagot ka na eh, nung sinagot mo na eh, lumabas yung kanyang itsura, adik pala, lasinggero pala. Meron ba ganyan? Una, napakabait sa'yo, parang walang bisyo, Nung sinagot muna na, pangasawa muna na, lumabas yung kanyang ugali, rebellious wolves. Adik pala, lasinggero pala, tamad pala, ayaw magtrabaho. Wala na, hindi mo na maisa uli, kasi kasal ka na eh. Maliban ako, magpapal ng annulment. Ingat po tayo. Pati sa mga nanliligaw sa inyo, ingat po tayo. Huwag kayong maniwala kay Ramskat. Hindi yan totoo. <laughs> ingat po tayo. Hello? Ano? Delikado yan eh. Hindi, hindi nila alam, oh. oh. nyo na si Myra. Napakagandang lalaki. Napakagandang foreigner. Distracting faith. Oh, delikado pala. Katang isip lang. Ewan ko sinong nagpa... Yan. Parang ganyan, parang ganyan lang naman. Then, not only distracting faith, ano sabi niyan? Next na teacher natin, tingnan nyo po. Ito ah. naman isang ATS. Okay? Yan na ba tayo? Yan. Ito naman hindi pala kay ATS, isang preacher din. Kakampi din ni Joel Austin. Ano sabi niya? The Holy Spirit never convicts you of your sins. I challenge you to find a scripture in the Bible that tells you that the Holy Spirit has come to convict you of your sins. You won't find anything. Meron ba? Wala ba? Meron. Sabi sa John 167 to 8. And when the Helper comes, He will convict the world concerning sin. Naniniwala siya, wal, yung Holy Spirit hindi niya trabaho mag-convict ng kasalanan. Delikado yon. Ikaw at ako'y naligtas dahil sa Holy Spirit, yung Holy Spirit nag-convict na tayo makasalanan. Siya yung kumausap sa atin na inamin natin tayo makasalanan. Kung wala yung kilos ng Banal Espiritu, we will not be saved. Pero yung taong ito, si Joseph Prince, napakagandang lalaki, artistahin, magaling magsalita. Nap nap napakinggan ko na itong magsalita. Magaling eh. Charismatic eh. May karisma. Yung mga dalaga talaga, ah, mamamangha. Pero delikado yung taong ito. Kahit maganda yung kanyang pangalan, Joseph Prince. Delikado po. Kaibigan ko ni Joel Austin. Ito naman isang atheist. Matalino naman to. Ito po'y paralyzed na eh. Pero di pa rin nagsisisi. Sabi niya, there is a fundamental difference between religion, which is based on authority, and science, which is based on observation and reason. Science wins because it works. Hindi siya naniniwala sa religion. Naniniwala siya sa science, observation, reason, ganyan. May puntos naman siya, pero hindi mo pwedeng gamitin yan sa Biblia. Totoo po ang religion which is based on authority. Authority nino? Hindi authority ng tao. Ang authority ng Christianity kanino? All authority is given unto me in heaven on and on earth. Sino yan? Si Jesus Christ. Totoo po yun, yung tunay na religion ang Christianity po ay religion. Delikado po pag sinabi mo, ang dinadala ko sa iyo, hindi religion, ang ah, relationship. Hindi pwede yun, hindi mensahe yun. Religion po ang Christianity. At ang founder natin si Jesus Christ, based on authority. We must submit to His Lordship. We must submit to His authority. Pero kung magsasagmit tayo sa authority ng tao, hindi na. Kung magsasagmit tayo sa authority ng, authority ng Pope, hindi na. But we will submit to the Lordship of Jesus Christ. Yan yung ating authority. Yung religion natin tama because the, our founder, no other than the Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Hindi natin sinasabi sa mga tao, ang dala ko sa iyo, hindi religion, relationship. Hindi nyo pwede pag yung religion ng Christianity sa relationship. Yes, relationship with the Lord Jesus Christ. Pero dapat sabihin mo sa kanya ang religion nating Christianity at ang founder si Jesus Christ. Para makapasok ka sa karian ng Diyos, kailangan magpasakop ka sa authority ng ating Panginoong Yesus. Yan ang ating religion. Di ba pag nagpapel kayo, religion, Baptist, Christian. Ako kadalasan Christian, Baptist. Oh. Christian ako pero member ako ng Baptist. Religion eh. Kaya mali yung sinasabi, hindi importante religion. Kasama yan pag nag-file ka, anong religion ka? Kaya pag nag-share ka ng gospel, huwag niyong gamitin yon. Dala ko sa inyo, relationship, hindi religion. Hindi pwede Hindi mo pwede pag-iwalayin yun. At sabi nga ni James, ang tunay na religion, ano, binibisita yung mga balo, yung mga may hirap at namumuhay sa kabanalan. Sinabi niya yan eh, sa James eh. eh. ibig sabihin may religion. Pero ang religion natin, yung kay Jesus Christ. Itong tao na ito, wala. Ayaw niya magpasakop kay Jesus Christ. Gusto niya yung kanyang authority. Ito pa. Si, sino yan? Joyce Mayers. Sabi niya, Jesus went to hell to pay our sins. That's wrong. Sabi ng Biblia, Jesus paid for sin in full on the cross. Sa kanya, sa impyerno, binayaran ni Jesus. Pumunta raw sa impyerno si Jesus Christ, hindi po. Yes, nakikita ni Jesus yung nangyayari sa impyerno kasi omniscient siya. At dineclare niya doon yung kanyang victory. Pero hindi siya pumunta doon literal para iligtas ta. Sabi niya sa sabi ni Joyce Meyer, alam niyo ba, ang una naging born again si Jesus Christ? Jesus was the first born again man. Totoo ba yun? Kailangan mo ni Jesus Christ maging born again? Hindi. Tayo, tayo mga makasalanan, kailangan natin maging born again. Pero si Jesus Christ, hindi naman siya makasalanan, hindi niya kailangan maging born again. Pero yung taong ito, si Jesus daw yung una naging born again. False teacher. False pastora. <laughs> pastora to eh. We are the ones who need to be born again because of sin, not Christ. She, she says, we are little gods. Totoo ba yan? Little gods tayo? Walang tinuturo ang Biblia niyan. God alone is God. We are not little gods. Grabe, no? Pag ikay naniwala sa taong ito, gusto niyo maging little gods? Maniwala kayo sa taong ito. At dadaling kayo sa kapamakan. Distracting faith. Ano pa sabi niya? We can speak things into existence like God. Wow! Pwede lang kontrolin yung mga nangyayari dito katulad daw ng Diyos. Kung anong sabihin nila, mangyayari. Kasi little God sila eh. Tandaan po natin, <laughs> hindi ito mga omnipotent. Tao yan. Nagkakamali yan. Pero ayaw lang tanggapin yun. There's only one Creator, sabi ng Biblia. At sabi niya pa, she receives messages from angels. Hindi pa kompleto ang Biblia, hindi pa sapat yan ayon sa kanya. Nakakatanggap pa kami ng mga new revelation from angels. Tandaan po natin, tapos na ang trabaho ng angels para ibigay yung mensahe ng Diyos. Kompleto ng Biblia. Gusto mo ng mensahe from God? Read the Bible. Listen to the Word of God. Pero yung mga taong ito, katulad ng Mormons, nakakatanggap pa sila ng mensahe from angels. Ano sabi ng Biblia? God's word is sufficient and the canon is closed. Ano pa sabi niya? The gospel will make you what? Materially what? Wealthy. Yan bang dala ng Panginoon na maging mayaman tayo materially? Tandaan po natin, niligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kung tayo'y mayaman, mayaman tayo spiritually spiritual blessings yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung may material man, additional na lang yan eh. Kasi nabubuhay pa tayo dito, kailangan i-provide yung pangailangan ng kanyang mga anak. Kailangan i-provide ng Panginoon yung kanyang gawain para magpatuloy sa umagitan ng kanyang mga anak. Christ suffered, so we will. So will we if we follow Him. Denying faith. Not only different faith, destructive faith, denying faith. Ayaw nila magpasag, magpasakop sa authority ng ating Panginoon. They use the name Christ, they use the name Jesus. Minsan sa kanilang, sa kanilang gawain, Jesus is Lord. Pero pag ikay nakinig, pag ikay pumasok, hindi si Lord ang, hindi si Jesus yung Lord. Yung founder ng gawain na yun. Even Eddie Villanueva, prosperity gospel. Pag napakinggan mo siya, I rebuke you, spirit of poverty. Saan ka ba nakakita sa Bible niya na ginagawa ni Jesus Christ yan? Maraming mahihirap na tao sa kanila. Pag ikay mahirap, may, may kasalanan ka. Kaya nire-rebuke nila yung poverty. I rebuke you. Minsan napakinggan ko yan eh. Tapos bilang may anointing of the Holy Spirit. Alam niyo kung ginagawa sa anointing of the Holy Spirit? Kukuha sila ng oil, ilalagay sa noo mo, you are, I anoint you with the Holy Spirit. Kagaya ginagay sa noo. Isang babaksak ka. Ayun ang lang literal na oil, eh, yung Holy Spirit yung oil. Ewan ko saan lang pinagkukuha yan. Natutunan nila kala Benny Hinn, kay Joel Austin, sa mga taong itong binanggit ko kanina. Salamat sa Panginoon pagkat marami nang umalis sa kanyang grupo. Marami nang naniwala sa tama. Kaya kine-question nila yung kanilang dating grupo. Kine-question nila yung kanilang leader. Bakit naging prosperity gospel ka na? Dati yung gospel na dala mo ay maganda. Yun nga sabi ko sa inyo eh, ship's clothing. Pupunta sila na para silang mga Krisyano, para silang mga totoo. Pag nawin nila yung puso ng kanilang mga members, lalabas na yung kanilang tunay na ugali, tunay na gospel, tunay na panampalataya, denying faith, hindi na sila makikinig sa salita ng Diyos. Hindi na sila gagamit. Kung gagamit sila ng salita ng Diyos, babaguhin nila yung meaning. They use our theology, but they don't want to use our dictionary. Ano ibig sabihin nyo? Eh, nasabi ng teacher sa akin, hanggang ngayon, tinatanong, ano ibig sabihin nyo? Hindi, Ibig sabihin nyo, gumagamit sila ng mga theology terms sa kanilang pangangaral pagtuturo, like salvation, last things, ano pa, Holy Spirit, pero yung dictionary na ginagamit nila, hindi yung dictionary ng mga authors. Iba yung meaning nila. Binabago nila yung kahulugan. Ayun ang ibig ko sabihin. Sabi ng Biblia, tayo naligtas sa biyaya lamang. Pero sabi na, hindi, hindi lang tayo sa biyaya, kasama pati mga gawa. Binabago nila yung meaning. Kaya sabi ko, ibig ko sabihin, they use our theology, but they don't use our dictionary. Ito yung mga false teachers false prophet. Pansinin yung denying faith. Even denying the master who bought them. You see? Dati naniniwala sila eh. Yung ginawa ni Jesus Christ, complete na yan. It is complete, it is finished. Pero habang tumatagal, lumalabas na hindi sila ligtas, sasabihin nila, hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi pa yan sapat. Kailangan natin ng dagdagan yung ginawa ni Jesus Christ. Kailangan natin ng water baptism. Kailangan natin ng good works. Kailangan natin ng church membership. At kailangan natin yumaman. Yan yung prosperity gospel eh. Yung ginawa ni Jesus Christ, hindi pa sapat para maligtas ka. Kailangan yumaman ka. Pag mayaman ka, totoo yung panampalataya mo. Pero pag hindi ka yumaman, mali yung panampalataya mo. Yung ginawa ni Jesus Christ sa Calvary, sapat na. Denying the Master who bought them. Wow. Sapat na ba yung ginawa ni Jesus Christ sa Calvary, mga kapatid? Yes. It is finished. Hindi natin dapat dagdagan pa. We are complete in Christ, sabi nga ni Pablo. We are complete in Christ. Tingnan niyo sa Jude 1 to 4. Jude 1 4. Kung meron kang Biblia sa Jude 1 4. Ito rin yung sinabi ni, ni Jude, half brother of the Lord Jesus Christ. Isang chapter lang po yan. Yan po yung pinag-aralan na rin po natin sa church. Tingnan niyo po yung verse 4. Bago natin basahin yung verse 4, gusto kong basahin yung verse 3 para kompleto yung kwento. Beloved, while I was making every effort to write you about common salvation, I felt the necessity to write you appealing that you contend, fight earnestly for the faith. Alam niyo yung Book of Jude, ang nais nang isulat about salvation, common salvation. Mari encourage sila, remind sila na magpasalamat sila iniligtas ng Diyos. Pero binago ng Panginoon yung kanyang aklat. Iba yung sinabi na sa kanya. Ang sinulat niya, dahil dumadami mga false teachers, ngayon sabi niya, contend Earnestly for the faith. Ipaglaban ninyo. Manindigan kayo sa inyong panampalataya. Pagkat dadami yung mga false teachers. Kaya sabi sa verse 4, For certain, for certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand, marked out for this condemnation ungodly person who turned the grace of our Lord, of our God into licentiousness and deny only Master, the Lord Jesus Christ. Gagamitin nila yung pangalan ni Jesus Christ, the kingdom of our Lord Jesus Christ. Pero yung master doon, not Jesus Christ, but Mr. Kibuloy. The anointed, the appointed Son of God. Di ba? Gagamitin lang naman yung pangalan ng Diyos eh. They use God, pero ang gusto nila, gold, not God. They use God to make gold, to get gold sa kanilang simbahan. Gagamitin nila yung pangalang Jesus. Gagamitin nila yung pangalang Biblia. Gagamitin nila yung salitang praise, hallelujah. Pero kung hindi tayo matalino, hindi tayo nag-aaral salita ng Panginoon, madadaya tayo ng mga tao ito. Gagamitin nila, Jesus is Lord. Pero hindi naman si Jesus ang Lord nila. Yung Mormons, ano pangalan ng Mormon? Latter-day Saints. Jesus Christ Latter-day Saints. Ginagamit din yung pangalan ni Jesus, pero di, ang layo naman kanilang katuruan. Anong katuruan ng Mormon? Si Jesus at si Lucifer magkapatid. Para silang angels. Nakakatakot, no? Si Jesus Christ, yung creator, naging kapatid ni Lucifer. Balikan natin yung ating lesson. Denying faith. Denying faith. Darating ang panahon, katulad ni Judas. Akala mo si Judas ay tunay na Kristiyano. Napakabait. Sabi nga nila, kung mayroong pinakamabait na disciple, si Jesus Christ ng kanyang panahon, si Judas. Napakatahimik na tao, mabait na tao, mapagkakatiwalaan si Judas. Pero si Judas pala ang magbibetray kay Jesus Christ. Siya, siya pala yung unang naging apostate. At ang nangyari, denying the master who bought them. Denying faith. Patuloy nilang i-deny ang ating Panginoong Yesus. Babanggitin nila yung pangalang Yesus, pero pag sinabi kong denying the master, ibig sabihin yung katuruan ni Jesus, yung Biblia. Dadagdagan nila to o babawasan nila yung Biblia. Ibig sabihin, denying the master who bought them. Ayaw nilang katuruan ni Jesus. Kulang pa yung sinasabi mo, Jesus. May additional revelation pa. Hindi totoo yan. Yes, yung iba dyan, salita ng Diyos, pero iba dyan, dagdag lang yan. It contains the Word of God. Pero hindi yan Word of God denying the master who bought them. Paano ko malalaman yung true and false Christian? Sabi ni John MacArthur, Pansinin niyo po dito. Ito sabi ni John MacArthur. Andiyan ba yan? Yan. True or false Christian. Paano ko malalaman ako tunay na Kristiyano? Paano ko malalaman ako hindi tunay na Kristiyano? Sabi niya, a professed Christian who turns his back on Jesus Christ and refuses to suffer for his sake was not a true believer in the first place. Ulitin ko mo, a professed Christian who turns his back on Jesus Christ, like Judas, and refuses to suffer for his sake was not a true believer in the first place. A person who genuinely belongs to Christ may sometimes falter and be disobedient. But he will never ever reject his Lord. The person who belongs to Christ continues to confess Him, to serve Him, and to suffer for Him when that is necessary. He does not endure because of his own strength and fortitude, but because he is indwelt by Christ's own Spirit, who never fails to give sustaining grace to God's children. Yung tunay na Kristiyano, patuloy na susunod yan. Minsan babaksak yan, minsan magkakasala yan, babangon yan at magpapatuloy pa rin sa Panginoon at patuloy pa rin siya maglilingkod sa tunay na Panginoon hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yan ang tunay na Kristiyano. Another quotation, paano ko malalaman yung mga false teachers? Anong tawag sa kanilang panampalataya? Different faith, destructive, denying. Tingnan niyo po, beware of those whose faith is based on their own ideas. Binabago nila yung worship. Yung worship sa kanilang entertainment. Binabago nila yung kahulugan ng Biblia. Yung tamang kahulugan ng Biblia ayon sa kanilang karunungan. Feelings. Yan madalas sila yung mga iyakin eh. Sila yung madalas na gumugulo, naglulundaga, and what they think is right rather than on what God's Word says. Sasabihin nila, I believe this verse is Hindi yung kung ano sinabi ng salita ng Diyos. Last Sunday, pinakita ko yung taong ito. Ito po yung isa sa mga aklat niya na delikado rin po. The Power of I Am. Alam niyo, may isa pag narinig yung tao na ito, I am wonderful, I am. Iba naman magaganda, pero nakakatakot. Pagkat yung salitang I am, yan yung pangalan ng Diyos na sinabi ni, ni, ng Diyos kay Moses. Paano kita ipapakilala? I am that I am. Yan ang ginamit ni Jesus Christ. I am the good shepherd. I am the door. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and life. Di ba? Pero feeling ng tao na ito, siya rin yung I am. At sabi niya, yung mga katuruan ng mga apostles, nagkamali sila. Kailangan silang i-review. Mas matalino pa siya sa mga apostles. Sino siya? Mas matalino po siya sa salita ng Diyos. Di ba? Delikado po. Ito yung mga false teachers, false prophets. Dito tayo magwawakas. Deceptive faith. And many, ito yung nakakatakot eh. Hindi lang po konti ang susunod sa kanila. Hindi lang po konti yung maaakit nila. And many What? Will follow their sensuality. Yun ang nais ng tao, sensuality. Yung napipli sila, yung kanilang sarili, yung nangingibabaw, hindi yung pangalan ng Panginoon ang nangingibabaw. Ito yung mga tao to please men, not to please God. And because of them, the way of truth will be blasphemed. Nakakatakot. Hindi nila alam, bala, nasisira nila ang salita ng Diyos deceptive faith. Madadaya tayo. Nakakadaya. In, ito yung entertaining churches eh. Next na papakita ko po sa inyo, eh, kanina binigay ko na rin sa inyo si, si Joyce Meyer. Alam niyo ba meron siyang paniniwala, ito po. I'm going to tell you something, folks. I did not stop sinning until I finally got it through my thick head. I, I was not a sinner anymore. Hindi na raw siya nagkakasala. Ganyan din na paniniwala ni Joseph Prince. Hindi mo na kailangan yung 1 John 1.9. Sabi ng Bible, if we say that we don't have sin, we make him a liar and the truth is not in us. Sabi sa 1 John 1.8, pero itong tao na ito, hindi na raw siya nagkakasala. Hindi na raw siya makasalanan. Deceiving faith. Deceptive faith. Chapter 2, yung next na, na ano natin, verse, sa verse 3, tingnan niyo po. Tingnan niyo yung mga taong ito. Isa lang naman yung purpose na ito, magpayaman eh. Magpayaman eh. Madalas marinig mo yung mga minsan nila tungkol sa pera eh. Hindi mawawala yung usapang pera. Bakit? Pagkat yan ang sabi ng Biblia sa kanila. And in their what? Greed! Nakita niyo po? Covetousness! And in their greed, they will exploit you with false words. Isa lang ang target niya sa mga members, pera, pera, pera. Kaya nga may prosperity gospel. Hindi sila concerned sa kaluluwa ng kanyang mga members. Concerned siya sa pera ng kanyang mga members. Kaya kung i-compare niyo pa kanilang pamumuhay sa pamumuhay ng mga apostles noon, ng mga disciples noon, with the Lord Jesus Christ, napakalayo. Ito yung mga tao, napakaganda ng mga bahay. Napakaganda ng mga sarili. Kaya may sarili pang private play. Nakakatakot. Bakit? Yan sabi ni Peter eh. Isa lang naman yung puso nila eh. Greed. If they're greed, they will exploit you with false words. Next Sunday, pag-usapan po natin. Huwag kayong matakot. Sarapan ng Panginoon, they are already condemned. Yan ang next na pag-usapan natin. Please read 2 Peter. 2 Peter. Basahin yung buhay ng mga false teachers, false prophets. Itong nakarang linggo lang po ay nabigla yung France. No? Hindi nila akalain yung kalang celebration, yung kalang kasiyahan ay mauwi sa kalungkutan. Isang truck, sabi nila isang terrorist ang nakasakay doon, dumaan sa maraming tao, sinagasaan yung mga masasagasaan niya. Ilan na namatay? 80 plus. 80 plus sa France. Mga kapatid, yung po'y katawan. Tayo po'y nalulungkot. Maraming taong ganyang kaisipag pumatay. Pero may mga tao na dapat din tayong nating bantayan. Yung, ka, hindi katawan yung kanilang pinapatay, yung kaluluwa ng mga tao. Pag sila'y naturuan ng mali, pinayagan natin yung maling makapasok sa Hope Baptist Church. Hindi katawan ang kailang sisirain yung kaluluwa. Hindi sa langit dadalhin, kundi sa impyerno. Naway maging mamadcheck tayo, maging Boy Scout tayo, always ready to protect our church, to protect your family, teach them what is right from the Bible. Kaya nga meron tayong discipleship. Isang paraan niya para ma-check yung panampalataya nyo, maturuan kayo ng tama, para pag may dumating ng mga false teachers, may kumatok sa inyo, alam niyo ang sagot. Marami yan. Minsan kapitbahay ninyo. Minsan katabi ng sa Greso, katabi lang Mormons. Sa kanto, marami dyan. Mag-aral po tayo. Mag-aral po tayo. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, pakinggan natin. Kung meron, meron ngayon natin ang discipleship, be faithful. Commit your life sa discipleship. At marami kang matutunan. And you will praise, you will trust, and obey our Master. Okay, tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, salamat po. Alam po namin na mabigat ang mensahe nito. Pero kailangan namin pag-aralan, kailangan namin basahin ang paniwala ng mga taong sumisira ng kaluluwa ng karamihan kung meron kaming pamilya na involved sa mga gawain ito, patuloy po namin sila pinapanalangin. Maawa po kayo sa kanila. Naway makalabas sila sa maling katuruan, maling pamumuhay. At magpasakop sila kay Jesus, the true Master, the true Lord, the true God. At kami, Panginoon, patuloy namin bantayan ang iyong gawain, ang whole body of Jesus hindi sa laki o sa liit ng church nakasalalay yung tagumpay ng isang gawain. Hindi sa ganda o hindi maganda, ang importante, Panginoon, tama ang katuruan at tama yung pamumuhay na tumatalo sa loob ng tahanan. At kayo lang, Panginoon, ang nabibigyan ng kapurihan. Salamat po, inyo lahat ang papuri. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.